для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноныя слухачы, прапануем ваш увазе старонкі рамана Людмілы Рублеўскай авантуры студыёзуса Вырвіча. Музыка кампазітара Александра Літвіноўскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Музыка Прафесар быў тваім слугою? Бровы недалужнага, падобныя да двух чорных бухматых вусеняў, палезлі на лоб, вырвіч фыркнуў. <laughs> Ты можаш уявіць пана лёдніка чымсьці слугою. Недалужны ў жаху затрос галавою, Лягчэй уявіць, як бадзёра скача мазурку пад скарбі літоўскі трызна, які ў крэсла не змяшчаўся, так што кароль загадаў дзеля яго лаўку адмысловую падчас свайму ставіць. Ну вось. Лёднік і тады быў такім самым, узяўся мяне адукоўваць. Вох ці мне! Вінцук, відаць, уявіў, як гэта калі падобны настаўнік, каля цябе ўвесь часна. Каб Ён наблез няроўна і ты, што не вытрымаў і на волі яго адпусціў. Пранціш адвёў вочы ў бок і ледзь заўважна пачырванеў. Ды не. Так атрымалася, што ён сам сабе здабыў волю шляхецтва. Па справядлівасці паводле статута. На поле бойкі. Аднакурснік Пранціша памаўчаў, прывыкаючы да навінаў. І... И... А як жа вы цяпер? Ранці шырока усміхнуўся, ведаеш? Мы з доктарам столькі разоў адзін аднаму жыцці выратоўвалі, што лік згубіўся. І дружа так сталася, што зараз самыя блізкія мне людзі на свеце гэта пан Бутрым і пані Саламія Лёднікі вось так. І зноў скрушна ўздыхнуў. Вось толькі ад пакарання ў гэта мяне не ратуе. От халера. Халера, пагадзіўся недалужны, сябрукі рушылі ў бок прафесарскага кабінета, сумныя, як драўляныя статуі святых у базыльянскім храме. Кабінет загадчыка кафедры практычных навук нагадваў чамусьці сутарэнні, хаця і знаходзіўся на другім паверсе – Але ці ад цяжкой мэблі з чырвонага дрэва, ці то ад пылу фаліянтаў, якія сваім цяжарам аж прагіналі паліцы, ці ад злавеснага бляску хімічных прыладаў і сасудаў за спіртаваным немаведама чым, пра што лепей не ведаць добраму хрысціяніну, Тут мроіўся прыцімак і прабіралі дрыжыкі па скуры, як ад марозу. А самы страх наганяў васковы анатамічны муляж, замоўлены асабіста лёднікам у Флоренцыі. Муляж уяўляў сябе на палову рассечаны бюст немаладога мужчыны, прычым усё начынне галавы і грудзіны было паказана вельмі праўдападобна. І цягліцы, і вены, і яблык вока, і косткі. Музыка сам гаспадар кабінета, які ўзвышаўся над сталом памерам з невялікі пляц, падобна чорнай скале, аб якую разбіваюцца спадзевы бедных студыёзусаў, наганяў страху паболей заспіртаваных пачваранак ды расфарбаванага воску. Нават вырвіч, якога прафесору парта не заўважаў, працягваючы нешта крэмзаць пяром, нервова перамінаўся з нагі на нагу і спрабаваў пракаўтнуць даўкі камяк боязі. Нарэшце прафесор лёднік зрабіў ласку падняць вочы на пранціша і адкінуў пяро. Усё... Раз не паклав акуратненька ў адмысловую срэбную падстаўку ў выглядзе грыфона з разяўленай пашчая, кінуў аж атрамант пырснуў на стол, значыць, злосны, як той грыфон. І цяпер ратуй маю душу, святы франтасій, Дакладней тую частку студэнцкага цела, праз якую адбываецца працэс перавыхавання з дапамогай бярозавых розах ды скураных дысцыплін. Франціш глыбока ўздыхнув і пастараўся надаць абліч выраз шчырага раскайвання ж блакітныя вочы ад старання засляззіліся. Лёднік загаварыў, як мог бы загаварыць егіпецкі сфінкс, апошнім наведнікам карчомкі, які не толькі сфінкса, але і арханёла Гаўрыіла пад раніцу можа пабачыць. Значыць, ключ ад канвента забыўся. Голас прафесара гучаў падманліва ціха, як далёкія грымоты – ножку подвернуў небарака блукаючы. <laughs> А ці не была тая ножка пана вырвіча подвернутая под вакном адной прыстойнай паненкі на вуліцы шкельнай га? Голас прафесара набіраў моцы, Франціш толькі галаву ў плечы ўвабраў, як чарапаха, на якую цэліць з нябёса варолы маўчаў, як кароль Жігімонт Ваза на элекцыйным сойме. Праўда, што заставалася <laughs> ні бараку Жігімонту рабіць, калі ні польскай, ні беларускай мовы не ведаў? Лёднік уже сычэў не як арол, а як раззлаваная змяюка. У мяне толькі такі, што быў шаноўны цэхмайстар пан Йоган Пузыня. І распавёў пра начныя прыгоды аднаго самаўпэўненага невука. Пранціша чуў амаль нядольнае жаданне Плітануць адсюль усё роўна куды, хоць бы і на лекцыю. Аж ногі здрыгануліся, зрабілі крок у бок дзвярэй. І вырвіч у чарговы раз пашкадаваў, што у лёднікаў няма ўласных дзяцей. І таму ўвесь іхні выхаваўчы імпэт даводіцца прымаць на сваю бедную русявую галаву. Але прафесар імкліва сапраўды, як чорная змяюк, апынуўся проста перад студыёзусам, адрэзавшы ўсялякія шляхі да рэтырацыі. І пачалася лекцыя. Пранціш толькі згодна ківаў так. Так, бэйбус, так, распусник, так, абібочына. Чаго ты палез да тае дзеўкі, калі ведаў, што ад бацькі мала не пападзе. Жаніцца сабраўся можа, га? А, сватоў будзем засылаць. Вырвіч ажно перасмыкнула, калі ён уявіў, што будзе да канца свайго жыцця бачыць, прачынаючыся побач на падушцы, круглы твар з радзім каля вуснавы сустракаць, санлівы, як у цяляці, позірк. Ой, не, як казаў каралеўскаму кату шляхцюк, якога хацела паводле старажытнага звычаю вызваліць накрыўшы сваёй хусткай рантай адна паненка не першай маладосці і тым прызнаць яго за мужа хутчэй хутчэй пане якубе да шыбеніцы Прафесар, паназіраўшы за пакутамі падапечнага, нечакана усміхнуўся. Дон Гуан знайшоўся з падняводдзя. Ланцелот у картовых нагавіцах ты хоць ведаеш, колькі мне давялося тут распінацца, каб улагодзіць пана пузыню, каб не падаваў на цябе ў гродскі суды перада мной дымасфен блазнюком пачуўся б. А мо варта было здаць цябе на расправу, каб нарэшце навучыўся адказваць за свае ўчынкі. А колькі тых пракудаў за час навучання было? Лёднік урачыста пачаў загінаць пальцы. У мінулым траўні з уланамі напіўшыся пабіліся. І хто табе ключыцу з кавалачка ускладваў і штраф плаціў, га? Доктар Лёднік, вядома. У жніўні з такім жа дурнем вяллю ў бочках пераплываць уздумалі, лед не патапіліся. А на першым курсе твая банда крэсла пана суддзі на астранамічную вежу зацягнула. Профессор скрушно вздыхнул, вернулся за стол и стомленно подруд хулковал. «Вырвич, коли б шкода от тебе обмежевывалась выбухами под час дурных экспериментов, я б даровал, оправдавши зразумелой юначей допытливостью. А тут одна шкодливость де юра самая гидкая, что схлусил». Людник, Бутримус, ну як же мне было признаться у таким афронте? Скрушно стукнул себе у груди кулаком прантиш, навод поцеловать красульку не поспел. Свалився, ногу подвернув, да еще гадостью облили урэште. Ты ж сам казал, у меня характер складаны, перевага в огненной стихии. Вось и отказывай за свой вогненны темперамент, грозна прамовіў прафесор. Даўно ў карцеры быў? Вырвіч ліхаманкава пралічваў у галаве варыянты, як найлепей разжаліць свайго былога слугу, але на калідоры пачуліся нечыя ўпэўненыя крокі шпоры, бразгалі па каменнай падлозе, як быццам сюды ішоў жалезны стот. Дзверы кабінета расчыніліся, як ад ветру, і да прафесара уваліўся наскрозь п'яны шляхціц. У шыкоўным, але памятым уборы радзівілаўскіх колераў блакіт з золатам такія насілі выбранцы бліжні круг гетмана. Малады, але ўжо хранічна чырвоны твар нечаканага госця моршчыўся ад гора, як пусты кашэль, на віслых вусах блішчэлі слёзы. Госць выхапіў з-за слуцкага літога пояса запэцканыя ласёвыя рукавіцы, кінуў аб падлогу, нібыта спадзяваўся гэткім чынам кагусьці забіць і тым атрымаць палёгку ўласным пакутам душэўным. «Ці я маю гонар размаўляць з панам баўтрамею сам лёднікам?» Прагугніў нос шляхціц, пагойдваючыся зламанай чарацінай – А ў кабінет увайшлі яшчэ двое, такія ж узрушаныя, напітыя. Адзін саламяным чубам, што паныла звісаў з-пад сабаліны шапкі, другі старэйшы пузаты, як балея з запухлымі, быццам падбітымі вачыма. А шляхціца ўпахла гарэліцай за літоўскую вярсту. Лёднік ганарыста выпрастаўся чым абавязаны прыемнаму візіту вас панаў. Пранціш на ўсялякі выпадак звыкла заняў стратэгічную пазіцыю побач з прафесарам, ці не давядзецца ўспомніць былыя баявітыя дзянькі. Але шляхціц у блакітным жупане толькі адвесіў паклон, ледзь не паваліўшыся і ўрачыста прамовіў, дадаючы ў голас слёз – Нешчаслівы выпадак прывёў нас сюды, вельмі шаноўны пан лёднік. Чорнымі вестунамі з'явіліся мы ў Веленскую акадэмію ў гэты пракляты дзень. Эх, памёр дабрадзей наш, бацька наш, вялікі гетман Міхал Казімір Радзівіл Рыбанька, Ой, закатілася ягоная святілая сіратела княства! Двоє другі шляхціцаў застагналі, захісталіся, хапаючыся за галовы, паўтараючы жаласныя словы. Лёднік нізка схіліў галаву. Падзяляю ваша гора яго мосці, бо гэтая навіна і мне кроіць сэрца. Ягоная светлость, князь Міхал Казімір, дабрадзей мой, ён надаў мне шляхецтва і падарыў маёнтак, а самае галоўнае мудрасцю сваёю прадухіліў страшнае бедства, што чакала край, калі хацелі магутныя паны ўшчыніць бойку за валоданне святыняй, якая належыць толькі Господу. І мне прыкра, што не мелі лекі мае дастатковай моцы, каб яшчэ падоўжыць жыццё вялікага гетмана але лекар толькі інструмент. Усё у волі Божай панове, вечная памяць. Лёднік перажагнаўся, гості таксама пачалі зацята жагнацца. Франціш Вырвіч адчуў, як наварочваюцца на вочы слёзы. Успомніліся падзеі трохгадовай даўнасці, калі давялося ў Полацку біцца з войскам расейцаў, як лёднік – захінаў сабою Міхала Радзівіла, як сам адран ледзь не памёр, як княжна паланая багінская разам з прыгажуняй Саламеяй жонкай лёдніка схавалі ў полацкіх сутарэннях дзіду святога Маўрыкія, прыведзеную калісьці ў Полацк рыцарам труны гасподняй Александрам Солтанам, і тыя сутарэнню зарвалі. І дзе цяпер? святая паланейка, яснавокая, неўтаймоўная, гарэзная дама, ці памятае яшчэ свайго вернага рыцара Франціша Вырвіча. На тле агульных усхліпванняў ды ўздыханняў недарычна звонка адбіў час. Круглатвары гадзіннік аздоблены пазалочаны вінаграднай лазою. І кашчунна весела зашчукаў жалезны салавейка, замітусіўся на галінцы пад цыферблатам. Лёднік нават кідаў на механічнага співуна сярдзіты позірк, нібыта спадзяваўся, што той, як першакурснік адразу страціць голас – Але Соловейка отшчовкав свої рулади і тільки тады замёр. Шляхціц у блакітным жупані адкашляўся, азірнуўся на сваіх таварышаў, рачыста прамовіў: "Мусім жа, браці, выканаць апошнюю волю нашага пана, які на смяротным ложы не забыўся, што ты пане, браце, баўтрамей лёднік на полі бойкі выратаваў ягонае жыццё. На добрую памяць пакінуў ён табе, пакінуў... Ну, ну, такое. У гэтым месцы шляхціц запыніўся і нават азірнуўся на таварышу, пакутліва шукаючы слова ў каптую спадчыну апісаць. Узаты шляхціц дапамог. Дужа рэдкую дарагою рэч пакінуў прыладу вучоную, выпісаную з далёкіх краёў заморскіх. Трэці шляхціц саламяным чубам танклявым голасам быццам надарваным доўгім плачам патлумачыў. Ягоная мость князь Радзівіл выкупіў гэтую прыладу для сваёй кунсткамеры за 300 дукатаў. Але ніхто пакупкі яснавельможнага князя не бачыў. Э, як прывезлі, так і стаяла запячатаная, таму што тут э, знаўца патрэбны. Ой, добры знаўца! І святар! са святой вадой ды сакраментамі. Прабурчэў пузаты і пранціш, здагадаўся, што вакол таемнай рэчы ходзяць не самыя добрыя чуткі. Між тым на калідоры пачуўся грукаты злосныя задыханыя галасы. Нясуць! Ранцейш ледь стрымліваўся, каб не кінуцца насустрач, але шляхціцу, вядома, не пасуе такая паспешлівасць. Шасцёра слуг зацягнулі ў кабінет вялізную скрыню, якой мог схавацца, калі не конь, дык жарэпчык дакладна. Скрыня была з дыхтоўных дошак, пакрытых чырвоным лакам да люстранога бляску – На кутах, абабітая жалезнымі палосамі, нават са спецыяльнымі бронзавымі ручкамі для трымання. На пярэднім шчыце было выпаленае слова «Пандора». Пандора. наперад выпхнулі дробненькага падобнага да палявой мышы чалавечка ў сінім жупане пана Вознага, які зачытаў пранізлівым голасам тэстамент вялікага гетмана. Пранціш адзначыў пра сябе, што Міхал Казімір загадаў перадаць скрынку пад назвай «Пандора» з усім змесцевам пану Баўтрамею Лёдніку, прафесору Акадэміі Віленскай, неадкладна пасля сваёй смерці, не чакаючы абвяшчэння асноўнага запавету, і ускладаецца адказнасць за выкананне волі нябожчыка на пана Харунжага Мікіту Знасаковіча пры гэтых словах малады шляхціц у блакітным жупані скрушліва ударыў сябе кулаком у грудзі. Ранцей ж думаў, што госці абавязкова дачакаюцца, калі скрыня будзе адчыненая, але ты адразу ж заспяшаліся сыходзіць, кідаючы асцярожлівыя пагляды на прынесенае дабро. Толькі пузаты шляхцюк, няўхвальна гледзеўшы слоікі, у якіх плавалі заспіртаваныя пачварынкі ды страшны васковы бюст, на развітанне прагаварыў нешта кшталту «вы». У самыя тае рукі і перадалі дэманскія прылады. На падлозе засталіся ляжаць запэцканыя ласёвыя рукавіцы. Музыка кабінета паволі выпаўзаў густы пах старадарожскай гарэліцы, а пасярод пакоя, быццам каўчэх на рараце, высілася бліскучая чырвоная скрынка. Нават партрэты галена гіпакрата глядзелі на яе зацікаўленымі вачыма, нібыта спрабуючы паціху высунуцца за цяжкія пазалучаныя рамы. Давай адчынім! Ранціш аж падскокваў ад нецярпення і прачування чагосьці незвычайнага і магчыма небяспечнага. Прафесар, чыё цёмныя вочы таксама падазрона разгараліся, няўпэўненым голасам загаварыў, што яму зараз абавязкова трэба ісці браць удзел у жалобных цырымоніях па сваім дабрадзе і часу няма і асцярожней трэба быць з невядомымі падарункамі і а гары яно ўсё гарам у чатыры рукі, Выкарыстоўваючы кінжал, хірургічныя хапцугі, малаток для трыпанацыі чэрапа да іншыя прыдатныя і нядужыя інструменты, доктар і студыёзус справіліся са скрынкай за чвэрць гадзіны. Дошкі ўпалі, як пасечаныя крыжакі. Па пакоі разляцеліся блокі бавоўны, якой для бяспекі была б кладзеная невядомая рэч у шчыльнай белай тканіне. Пад пакрыкванні лёдніка. Асцярожна, не рукі ад сапы, тканіну сцягнулі. І вырвічу ледзь не стала млосна. Там сядзела мертвячка. Мертвячка. Авальны тварык з ружова-белай скурай, яркія маленькія вусны, высокі белы парык, перавіты ніткамі перлінаў. Шановныя слухачы прагучалі старонкі рамана Людмілы рублеўскай авантуры студыёзуса вырвіча. Музыка кампазітара Александра літвіновскага, выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.